Քաշաթաղի շրջանում նախապատրաստվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրություններին։ Հայկական պատվիրակությունն այսօր կմասնակցի տանկային բիատլոնի մրցումների եզրափակիչ փուլին։ Իշխան Զաքարյանը վերընտրվել է համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ։ Տիգրանակերտով հետաքրքրվողների թիվը գնալով ավելանում է։ Եվրահանձնաժողովը դեմ է Եվրամիության անդամ երկրների միջև ցանկապատներ կառուցելուն։ ԱՄՆ-ը եւ Մեծ Բրիտանիան դատապարտել են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումները։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 9-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1000 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներից ու տարբեր տիպի նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 18000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Այսօր Հադրուտ քաղաքի օրն է հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Հադրուտի շրջանի համար դժվար օրեր շատ են եղել։ 1988 թվականից թուրք ազերների կողմից քայքայիչ աշխատանքներ էր իրականացվել, որը զգալի վնասներ հասցրեց շրջանի տնտեսներին։ Հադրուտը գտնելով շրջապատման մեջ մեծ դժվարությունները առաջ կանգնեց շրջենտրոնի եւ շրջանի բնակչության առաջին անհրաժեշտության ապրանքների տեղափոխման հարցերում։ 1991 թվականի մայիսին շրջանի հարավային թևի 14 յուղե բռնագաղթի ենթարկվեցին։ Շտամի մի նպատակ ուներ՝ գravel Լեռնային Ղարաբաղի հարավային թևի դարբասները։ 1992 թվականի օգոստոսի 15-ը այլ խորհրդինի։ Այդ օրը եթե գravel հադրուտը ապա ամբողջ Արցախի պաշտպանությունը դժվարությունների առաջ կկանգներ։ Եպատական չէ, որ օգոստոսի 15-ը նշում է որպես հադրուտ քաղաքի վերածնունդի եւ առաջին պաշտպանական շրջանի ստեղծման օր։ Բնական տեսք էր ստացել հադրուտ քաղաքը։ Վաղ առավոտից ազատության հրապարակում հնչում էր երկունը երաժշտությունը։ Հրապարակում էին գտնվում վարչակազմի պատասխանատու աշխատողներ, հասարակության ներկայացուցիչներ, Արցախյան գոյամարտի վետերաններ, բարձրաստիճան սպաներ, զինվորներ։ Տոնական միջոցառմանը մասնակցում էր առաջին պաշտպանական շրջանի առաջին շտաբի պետ, այժմ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանապահ զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Արմեն Աբրահամյանը։ Ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակներ խոնարելուց հետո հադրութի հուշահամալիրում տեղի ունեցավ խաչքարի օծման արարողություն, որը նվիրված է հայոց մեծ եղերնի զոհերի հայրամյա հիշատակին։ Խաչքարը կանգնեցրել էր Հայաստանի Հանրապետության երկրապահների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի ամիջական նախաձեռնությամբ։ Պատահական չի ընտրված խաչքարի տեղադրման տեղը։ Խաչքարը տեղադրվել է այստեղ այն նպատակով, որ հուշահամալիր մտնող միշտ իշեն հայոց մեծ եղերնի զոհերի հիշատակը։ Միտինգը բացեց հաջորդի քաղաքապետ Արմեն Աբրահամյանը։ 1952 թվականի օգոստոսի 15-ին լուսաբացին ադրբեջանական բանակը լայնամասնակ ռազմական գործողություններ սկսեց, նշեց Արմեն Աբրամյանը։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր, որ հաջորդով էր որոշում ամբողջ Արցախի բախտը, վաղվա օրը եւ ապագան։ Եվ այդ օրերին վճռականությամբ լի մեր ազատամարտիկները սխրանքներ գործեցին, հետ շպրտեցին ճշնամուն, հաջորդի բարձունքներից։ Մեզ օգնության էր հասել աֆղանական ջոկատի տղաները։ Մեկ օրապե լուրությամբ հարգվեց Արցախյան գոյամարտում զոհված հերոսների հիշատակը։ Հադրութը երան հավատ ներշնչեց եւ շատ ուսանելի դասեր տվեց, որպեսզի ոչ մի շրջան, ոչ մի բնակավայր երբեք չդատարկվի, դառնանք մի բռունցք եւ ավելի ուժգին հարվածենք ճշնամուն։ Առաջին պաշտպանական շրջանի հրամանատարի տեղակալ Ղալա Բադասարյանը շնորհավորելով ներկաներին առաջին պաշտպանական շրջանի ստեղծման 23-րդ տարեդարձի արդիվ ներկայացրեց գնդի անցած մարտական ուղին եւ նշեց այն հերոստղաներին, որոնք զոհվել են 1992 թվականի օգոստոսի 15-ին։ Հաջորդին վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը շնորհավորելով տոնի արդիվ նշեց, որ մեզանից յուրաքանչյուր պարտքի զգացումով է կատարում իր ծառայական պարտականությունները։ Դրա համար օրինակը վերջերս սահմանում տեղի ունեցած միջադեպերն են։ Տոնական միջոցառումը ավարտվեց դիզակ ժողովրդիկային համույթի համերգով եւ մարզական միջոցառումներով։ Երեկոյան տեղի կունենա համերգ «Մենք ենք մեր սարերը» համույթի մասնակցությամբ։ Քաշաթաղի շրջանում նախապատրաստվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրություններին, պատմում է մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ 2015 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Արցախի 207 համայնքներում տեղի կունենա տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական եւ արտահերտ ընտրություններ։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 2-րդ, 145-րդ հոդվածի առաջին եւ 3-րդ մասերի 2015 թվականի օգոստոսից մինչև 14-ի ժամը 10:00-ն ավարտվեց տեխնատուների ինքնաառաջադրման կամ կուսակցությունների կողմից գրանցման փաստաթղթերը համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը։ Խաշաթաղի շրջանի 54 համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կկայանան 44-ում։ Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Մնացականյանը տեղեկացրեց, որ ընտրություններ չեն կայանալու Աղավնոտ, Ծիծեռնավան, Քաս, Բաքունի, Սարախիշ, Բուրգավան, Վարդապետ, Մամարտ եւ Տոփաձոր քաղաքական համայնքներում, որտեղ կայացել են արտահերտ ընտրություններ։ Մնացած 4 համայնքներից երեքում Գետապ, Ղազարապատ եւ Սոնասար կկայանա միայն համայնքի ղեկավարի ընտրություն Երկապում եւ Սոնոցարում նախկին ամայքապետեր Արմեն Բազարյանը եւ Անդրանիկ Գյուրեխյանը հետ կմրցեն մեկական տեխնացուներ Արթուր Մանասյան եւ Ամլետ Գրիգորյան։ Հազարապատում գրանցվել են նոր տեխնացուներ Կարապետ Ակոբյան եւ Տիգրան Պողոսյան։ Շրջանում ընդամենը 32 ամայքում կկայանա համայքի ղեկավարի ընտրություն։ Ընդհանուր գրանցվել է 53 տեխնացու։ Բերձորում նախկին քաղաքապետ Արթուր Սահակյանի մրցակիցն է Արսեն Սարիբեկյանը։ Ավականու անդամության համար շրջանի 41 ամայքներում ընդհանուր գրանցվել է 233 տեխնացու, որից 16-ը Բերձորում։ Արթուր Մնացականյանը տեղեկացրեց նաև, որ սկսվել է 48 տեղական ընտրական հանձնաժողովների կազմավորումը։ Բերձորում կգործի երկու հանձնաժողով։ Սովսականի քաղաքային համայնքում, բացի քաղաքից, եւս մեկ հանձնաժողով կգործի Տիսմայրի գյուղում։ Մոշաթաղի եւ Կանձայի գյուղական համայնքներում մեկական հանձնաժողովներ էլ կաշխատեն դրանց կազմում գտնվող Էրիկ եւ բազմապուս գյուղերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 2015 թվականի օգոստոսի 14-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Մոսկվա։ Նա մասնակցելու է Ռուսաստանի Դաշնությունում միջազգային բանակի խաղեր 2015 միջոցառման շրջանակներում այսօր Ալաբինո ուսումնամարզական համալիրում անցկացվելիք տանկային բիատլոն մրցումների եզրափակիչ փուլին։ Երևանում օգոստոսի 14-ին համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի գլխավոր ասամբլեան։ Օրակարգում եղել են համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի արդյունքների ամփոփումը, ապարքևների հանձնումը, ընտրությունները, համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի գործկոմի հերթական նիստի անցկացման վայրի եւ ժամկետի որոշումը, այլ հարցեր։ Ամփոփելով համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի արդյունքները Իշխան Զաքարյանը մատնանշել է մի շարք կարևորագույն փաստեր։ Աննախադեպ մասնակցություն 175 քաղաքներ, 6352 մասնակից մարզիկներ, 17 մարզաձև, ինչը 7-ով ավելին է նախորդ խաղերից, բազմահազար զբոսաշրջիկներ, պատմական հայրենիքի 8 քաղաքների շուրջ 900 պատվիրակ, սրանք պարտավորեցնող թվեր են։ Զաքարյանը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի գործադիր մարմնի անդամներին բարձր մակարդակի ընդունելության եւ շնորհակալագրերի արժանացնելու համար։ Քննարկվել են նաեւ խաղերի ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրները եւ դրանց վերացման ուղղված հետագա քայլերը։ Իշխան Զաքարյանը վերընտրվել է համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահի պաշտոնում։ Տիգրանակերտ պետական պատմամշակութային արգելոցով հետաքրքրվողների թիվը տարեստարի ավելանում է։ Այդ մասին են վկայում Տիգրանակերտի զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնի տվյալները հունվարից հուլիս ամիսների համար։ Նշված ժամանակահատվածում Տիգրանակերտ է այցելել 7000-ից ավելի այցելու, այսինքն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրանցվել է 10% աճ։ Ըստ նույն աղբյուրի Տիգրանակերտ են այցելում հիմնականում Հայաստանի եւ Արցախի բնակիչներ, սակայն ավելանում է Տիգրանակերտ այցելող օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը, կազմելով տարեկան ընդհանուր այցելությունների գրեթե 40%-ը։ Վերջին տարիներին Տիգրանակերտի արգելոցում իրականացվող պեղումները, յենթակառուցվածքների զարգացումը, զբոսաշրջիկների համար առավել հարմար պայմանների ստեղծումը եւ տարբեր տիպի հանրային միջոցառումների կազմակերպումը նպաստում են Տիգրանակերտի այցելությունների թվի աճին։ Ներկայությամբ արգելոցը համարվում է Արցախ ամենաայցելվող զբոսաշրջավայրերից մեկը։ Եվրահանձնաժողովը դեմ է Եվրամիության անդամ երկրների կողմից ներքին սահմաններին ցանկապատներ կառուցելուն։ Այդ մասին լրագրողներին հայտարարել է միգրացիայի ներքին գործերի եւ քաղաքացիության հարցերով Եվրահանձնակատար Դիմիտրուս Ավրամոպուլոսը։ Օգոստոսի սկզբին Հունգարիան վերսկսել է ցանկապատի կառուցումը Սերբիայի հետ սահմանին ներգաղթյալներից պաշտպանվելու համար։ 150 մետր երկարությամբ առաջին հատվածը տեղադրվել է հուլիսի վերջին։ Մենք միայն վերջերս ենք վերացրել պատերը Եվրոպայում։ Պետք չէ կրկին դրանք կանգնեցնել։ Հիշեցնեմ, որ անդամ երկրները պատասխանատվություն են կրում սահմանների կառավարման համար։ Սահմանների կառավարման բոլոր միջոցները պետք է պահպանեն ներգաղթյալների իրավունքները եւ հարկադիր վտարումից մերժման սկզբունքը, ասել է Եվրահանձնակատարը, պատասխանելով Հունգարիայի կողմից ցանկապատի կառուցումը մեկնաբանելու խնդրանքին։ Նրա խոսքերով Եվրահանձնաժողովը չի քաջալերում ցանկապատների օգտագործումը եւ կոչ է անում անդամ երկրներին օգտագործել այլ ընտրանք քաղաքային միջոցներ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունն իր հայտարարության մեջ խիստ քննադատել է ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Լեյլա եւ Արիֆ Յունուսների դատավճիռն ու պահանջել անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Դա բխում է Ադրբեջանի շահերից, միջազգային պարտավորությունները կատարելու եւ իրենց քաղաքացիների իրավունքներն ապահովելու համար եւ կարեւոր քայլ է բարգավաճ ու կայուն ապագա կառուցելու ճանապարհին։ ԱՄՆ-ն խորապես անհանգստացած է ադրբեջանական դատարանի որոշումով։ Մեղադրանքը բացառապես կապ ունի նրանց իրավապաշտպան գործունեության եւ տարածաշրջանում լարվածության թուլացման ու վստահության կամուժներ կառուցելու վերաբերյալ խաղաղարար ծրագրերի նրանց մասնակցության հետ, ասված է հայտարարության մեջ։ Պետքարտուղարությունը նաև անհանգստացած է դատական գործընթացի ժամանակ թույլ տրված խախտումներով եւ հատկապես իրավապաշտպանների առողջությամբ։ Մեծ Բրիտանիայի եվրոպական հարցերով նախարար Դեվիդ Լիդինգթոնը եւս խոր մտահոգություն է հայտնել Յունուսների դատավարության առնչությամբ։ Դատական գործի որոշ կողմեր, որոնք նկատել են մեր դիտորդները, հիմքեր են տալիս ասելու, որ դատավճիռը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Դրանցից մեկն այն է, որ դիվանագետներին ու դիտորդներին թույլ չեն տվել ներկա գտնվել դատավարությանը։ Հատկապես մտահոգում է Յունուսների առողջական վիճակի վատացումը, ասել է բրիտանացի նախարարը հավելելով, որ նա հանդիպումների ընթացքում բարբերաբար բարձրաձայնում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ծանր վիճակի մասին եւ այդ հարցը ուշադրության կենտրոնում է պահելու նաեւ առաջիկայում։ Հովանես եւ Անուշիկ Մարտիրոսյան ամուսինները նախաձեռնել են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի Սարդարապետի եւ Մուսա Լեռան հերոսամարտերին նվիրված օկտագնացություն դեպի Արարատ լեռ ջահերով վերելք Արարատ լեռան գագաթին խորակրով Վերելքին միացել է նաև մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագի Գինոսյանը իր կարին ազգագրական երկիպարի համույթով։ Արարատ լեռան գագաթին ծածանվել է 100 մետրանոց երագույն դրոշը։ Գագաթին բարել են հայկական քոչարի, ձերք-ձերքի տված հաղթահարել են բոլոր դժվարությունները։ Հովանես Մարտիրոսյանն արդեն 14-րդ անգամ է բարձրանում Արարատ Սրբազան լեռը։ Պատմում է, որ մտահղացման գաղափարը ծնվել էր դեռ անցած տարի, հստակ նպատակ ունենալով ընդվզել պատմական լռության դեմ, ոգեկոչել հետ ցեղասպանական հասարակությանը, խթանել հայրենաճանաչությունը, ամուր բռնելով հայրենադիրության գաղափարախոսությունը, արտնացնել պահանջատիրական ընկալումը։ Խումբն այցելել է նաև Արեմտյան Հայաստանի մի քանի քաղաքներ՝ Վան, Կարս, Անի, իսկ արդեն աշնանը նախաձեռնության անդամներն ամբողջ լեռնագնացության ընթացքը կներկայացնեն հանդիսատեսին փոքրիկ ֆիլմի միջոցով։ Սիրիայի ազգային ընդդիմադիր հանձնաժողովի նախկին համակարգող Հեյսամ Մանան կարծիք է հայտնել, որ երկրի ապագայում չպետք է լինի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը, սակայն ըստ նրա անհրաժեշտ է երկխոսություն սկսել։ Մենք պետք է երկխոսություն սկսենք, իսկ այն սկսել հնարավոր է միայն շրջապատում գտնվող մարդկանց հետ, ովքեր կողմ կամ դեմ են ներկայիս իշխանություններին, ասել է Մանաան Մոսկվայում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ Ասադի կերպարի մասին քննարկումներ են եղել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, եւ ընդդիմադիրները ըմբռնում են նկատել ռուսական կողմի դիրքորոշման մեջ ֆուտբոլասերների համար։ Մոսկվայի Սպարտակի հարձակվող Յուրա Մովսիսյանը Ռուսաստանի առաջնության 4-րդ տուրի ԲԿՄԱ-ի հետ հանդիպումից հետո կարծիքի հայտնել մրցակցի մասին։ Այսօր շատ դժվար է հաղթել ԲԿՄԱ-ին։ Դա ֆանտաստիկ թիմ է, ասել է Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստը։ Հիշեցնենք, որ խաղն ավարտվել է բանակայինների հաղթանակով 2-1 հաշվով։ Մովսիսյանը ընդգրկված է եղել Սպարտակի մեկնարկային կազմում եւ փոխարինվել է 73-րդ րոպեին։ Գերմանիայի առաջնության մեկնարկային տուրում Մյունխենի Բավարիան 5 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Համբուրգի դարպասը, դուբլի հեղինակ է դարձել Թոմաս Մյուլլերը, գոլովաչքի է ընկել նաև Մյունխենյան թիմի նորեկ Դուգլաս Կոստան։ Եվարչում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անպամացություն, առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 34-ից 39 աստիճան տաքություն։